Donosimo salavat i selam na posljednjeg Božijeg poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wasallame, njegovu porodicu, časne ashabe i sve one koji slijede na putu istine do sudnjega dana. Cijenjena braćo i poštovane sestre, večeras ćemo uz Allahovu subhanahu wa ta'ala pomoć progovoriti nekoliko riječi na najavljenu temu, a to je mjesto namaza u islamu. Mnogo je razloga koji su me ponukali da govorim o ovoj temi. Spomenut ćemo samo neke od njih. Prvi i najveći razlog što govorimo na ovu temu je jadno i žalosno stanje muslimana kada pogledamo u njih s ovog aspekta. Koliko je ljudi koji se deklarišu kao muslimani, a zapostavili su ovaj veliki temelj Islama. Najbitniji stup Islama nakon šehadeta. Koliko je ljudi koji obavljaju samo džumu namaz. Koliko je ljudi koji klanjaju samo bajram. Koliko je ljudi koji klanjaju samo sabah ili jaciju. Koliko je ljudi kada teško dobiju neko radno mjesto, pa moraju izabrati između posla ili obavljanja namaza u njegovom vremenu često odabiraju posao. Koliko je ljudi koji klanjaju samo u Ramazanu i sa prvom noću ili prvim danom mjeseca Šeuala ostavljaju namaz koji su obavljali redovno u toku mjeseca Ramazana. Kao da je njihov gospodar, Allah subhanahu wa ta'ala kojeg obožavaju, živ samo u mjesecu Ramazanu. Koliko je ljudi koji ne mogu zamisliti da propuste jednu teraviju, a svakodnevno propuštaju farze. Koliko je ljudi koji dođu nekome na dženazu, čekaju pred džanijom dok ljudi klanjaju farz, a zatim se i oni priključi klanjanju dženazi. Postavlja se pitanje je li sve spomenuto ispravno. Može li se biti musliman, a da se ne klanja? Ili da se klanja samo džuma, bajram, sabah ili akšam? Da se samo klanja u Ramazanu? Postavlja se pitanje da li je teravija bitnija od jednog farza? Je li klanjanje dženazi namaza bitnije od farza? Je li radno mjesto bitnije od obavljanja namaza? Također od razloga koji su me ponukali da govorim o ovoj temi jeste i to osobenosti i odlike ovog velikog ibadeta. Ovaj ibadet se odlikuje osobenostima i odlikama kojima se ne odlikuju drugi ibadeti. Kao što je najavljeno i spomenuto u najavi, Namaz je ibadet koji je propisan bez posrednika između Allaha subhanahu wa ta'ala i njegovog poslanika u noći Isra i Mirađa. To zasigurno ukazuje na njegovu osobenost i njegovu vrijednost. Zar nije namaz ibadet koji nije dozvoljeno ostaviti u bilo kojoj situaciji da se čovjek nađi? Pogledamo li na braću i poštovani sestre u knjige islamskog prava, fikha, najopširnije poglavlje u ibadetima je poglavlje namaza, pa ćemo tamo naći mnogo propisa vezanih za namaz i situacije u kojima se čovjek može zadesiti kada gledamo s aspekta obaveznosti namaza. Pa ćemo naći da islamski učenjaci pojašnjavaju u knjigama prava kako čovjek da klanja ako nema vodi. Kako da klanja ko ne zna gdje je kibla. Kako da klanja onaj ko je u zatvoru. Kako da klanja onaj ko ima samo jednu odjeću, a ta odjeća je nečista. Kako da klanja onaj koga zatvori u zatvor, a on je nag ili bez odjeći. Kako da klanjaju zatvorenici koji nemaju nikakve odjeći? Kako klanjati na putovanju kada se mogu kratiti namazi? Koji namazi se mogu kratiti? Kada se namazi mogu spajati? I zašto se spajaju namazi? Je li mislite, cijenjena braćo i poštovani sestre, da su ovo nepotrebne stvari, da je ovo uzalud? Je li bilo lakše učenjacima da kažu nije obaveza klanjati u namaskom vremenu. Neka čovjek naklanja. Jesmo li to mi učeniji od prethodnika ovog ummeta? Poslušajmo riječi imama Ibn Hazma rahmetullahi alihi u njegovoj poznatoj knjizi Meratibul Iđma gdje kaže Islamski učenjaci imaju jednoglasan stav Pazite cijenjena braćo i poštovani sestre. Znači po ovom pitanju ne postoji razilaženje. Imam Ibn Hazm kaže, islamski učenjaci imaju jednoglasan stav da obaveza namaza ne spada i nije ga dozvoljeno namjerno odgoditi iz njegovog vremena punoljetnom i razumnom i obaveza je da se obavlja shodno situaciju u kojoj se insan nalazi, da li sjedeći ili ležeći ili na bilo koji drugi način. Ovo je spomenuo Imam Ibn Hazm i spomenuo je konsenzus islamskih učenjaka po ovom pitanju. Zar nije od osobenosti namaza i to da su se učenjaci mezheba žestoko razišli po pitanju onoga ko ostavlja namaz iz ljenosti, Pazite cijenjena braću i poštovani sestre, kažemo islamski učenjaci se razilazi u pitanju propisa osobi koja ostavlja namaz iz ljenosti. Jer ako bi čovjek ostavio namaz zbog toga što misli da namaz nije obavezan i nije propisan, taj čovjek je nevjernik po jednoglasnom stavu islamskih učenjaka. Ako neko zanegira obaveznost namaza i kaže namaz nije propisan, ta osoba je nevjernik po jednoglasnom stavu islamskih učenjaka. Ali islamski učenjaci se razilaze kakav je propis naspram osobe koja ostavlja namaz iz ljenosti. <clears throat> Po tom pitanju islamski učenjaci <clears throat> općenito imaju dva mišljenja. Ja ne želim ovdje da detaljno govorim o ovom pitanju, ali želio bi da spomenem neke stvari koje su veoma bitne da spomenemo ukratko šta su kazali učenjaci mezheba po ovom pitanju. Pa ćemo naći da su tri mezheba od četiri priznata mezheba, smatrali da se onaj ko ostavi namaz poziva na pokajanje ili teubu. A ako odbije i ne počne redovno klanjati, on se ubija. Po tri mezheba od četiri pravna mezheba čovjek koji ostavi namaz iz poziva se ka pokajanju. Ako odbije, on se ubija. Po nekima od ova tri mezheba on se ubija zato što je nevjernik, a po nekima se ubija zbog toga što je to kazna za njega. A četvrti mezheb, to je naš mezheb, hanefijski mezheb, oni su po ovom pitanju bili najmilostiviji. Ali da vidimo cijenjena braćo i poštovane sestre kako se ogledala ta njihova milost. Oni kažu da je kazna za onog ko ostavlja namaz iz ljenosti, da se taj čovjek zatvara i tuče se toliko jako sve dok ga ne oblije krv. Pa, ili će početi klanjati i pokajati se ili ostaje u zatvoru dok ne umri. Zamislite, braćo moja draga i cijenjene sestre, ovo je najblaži stav, a pogledajte kako je to žestoko. To je stav Hanefijske pravne škole koja je zastupljena, zastupljena na našim prostorima, pravnici Hanefijske pravne škole su zastupali to mišljenje da čovjek ako ostavlja namaz iz ljenosti, takva osoba se zatvara u zatvoru i će se tako jakim udarcima da ga krv oblije. Pa ili će početi klanjati i pokajati se Allahu subhanahu wa ta'ala ili ostaje u zatvoru dok ne umri. Zamislite, braćo moja draga, da se mi pridržajemo hanefijskog mezheba kako bi nam mnogo zatvora trebalo da zatvorimo one ljude koji ostavljaju namaz. Ja nemam namjeru ovom prilikom da ove prilike da iznosim argumente učenjaka po ovom pitanju, niti da odabirim jedno od ovih mišljenja, ali želim cijenjena braćo i poštovani sestre da spomenim nekoliko argumenata koji ukazuju na opasnost ostavljanja namaza. U hadisu kojeg je zabilježio ima muslim, a ovaj hadis nema nikakve sumnje samim tim što ga je zabilježio ima muslim od Džabira radijallahu ta'ala anhu da je kazao čuo sam Božijeg poslanika sallallahu alihi wasallame da kaže inne bejna rađuli wa bejne širki wal kufri terku salat. Kaže Boži poslanik sallallahu alihi wasallame, zaista je između insana i širka, mnogoboštva i nevjerstva ostavljanje namaza. Pazite, braćo moja draga, ovo su riječi Allahovog poslanika, ovo nisu moje riječi. Boži poslanik sallallahu alihi wasallame nam kaže, zaista je između insana i mnogoboštva i nevjerstva ostavljanje namaza. U hadisu koji ga zabilježio imam Ahmed, Et-Tirmizi i en rahmetullahi alehim, od Burejde radijallahu ta'ala anhu, da je kazao Boži poslanik sallallahu alaihi wasallame, El ahdu alladhi bejnena wa bejnehumu salah, femen terokeha, feqad kefer Kaže Boži poslanik, sallallahu alihi wasallame, ugovor između nas i njih je namaz, pa koga ostavi, on je nevjernik. Kaži Boži poslanik sallallahu alihi wasallame ugovor između nas i njih je namaz pa koga ostavi on je nevjernik. Gdje su oni koji se udaraju u prsa da su oni najbolji muslimani, a u džamiju dolaze samo na Bajram? Jesu li čuli za ove hadise? Jesu li čuli govor Allahovog miljenika Muhammeda sallallahu alihi wasallame? Zato treba, braću moja draga i cijenjene sestre, da se zapitamo s kime želimo biti na sudnjem danu. Sa Allahovim miljenikom u džennetu pod njegovom zastavom ili sa najvećim nevjernicima, nasilnicima i zulumčarima. Sa faraonom, Karunom, Hamanom, Ubejom ibn Halefom. U hadisu kojeg je zabilježio imam Ahmed od Abdullaha ibn Amra, radijallahu ta'ala anhu da je poslanik sallallahu alaihi wasallam spomenuo namaz jednog dana pa je kazao ga bude čuvao bit će mu svjetlost, dokaz, spas na sudnjem danu. Ako ga ne bude čuvao, neće mu biti svjetlost, niti dokaz, niti spas i bit će na sudnjem danu sa Karunom, Faraonom, Hamanom i sa Ubej ibn Halefom. Mnogo je drugih predaja u kojima Boži poslanik sallallahu alihi wasallame ukazuje na opasnost ostavljanja ovog velikog ibadeta koji je za nažalost koji je nažalost i tekako zapostavljen kod velikog broja muslimana i onih koji se deklarišu kao muslimani. Zašto nam treba cijena braćo i poštovane sestre da islamski učenjaci raspravljaju o nama da li smo mi još u islamu ili nismo u islamu? Pogledajmo samo koliko je prva generacija, generacije poslije Božih poslanika, koliko su samo predavale pažnje ovom velikom ibadetu. Govori nam izjava jednog časnog, velikog tabi'ina, Abdullaha ibn Šeqiqa, rahmetullahi alihi, koji kaže, ashabi Božijeg poslanika nisu smatrali ostavljanje nekog djela nevjerstvom osim ostavljanje namaza. Pogledajte ove riječi i njihovu veličinu. Kaže ovaj tabi'in iz generacije koja je došla nakon ashaba, kaže ashabi Božijeg poslanika nisu smatrali činjenje nekog djela da izvodi iz vjere osim ostavljanje namaza. Ovakva ista predaja je zabilježena od Ebu Hurire radijallahu ta'ala anhu. Zato ćemo mi, cijenjena braćo i poštovane sestre, u nastavku ovog našeg druženja spomenuti neke neke argumente koji ukazuju na mjesto namaza u islamu. Zašto kažemo neki? Jer kada bi htjeli da spomenemo sve argumente koji ukazuju na vrijednost namaza u islamu, zasigurno bi nam trebao jedan serijal emisija. Zato ćemo spomenuti samo neke od argumenata koji ukazuju na veličinu mjesta ovog ibadeta u islamu. Nakon toga ćemo uz Allahovu subhanahu wa ta'ala pomoć spomenuti neke argumente koji ukazuju na vrijednost obavljanja namaza i to sve ćemo ako Bog da završiti spominjanjem argumenata koji ukazuju na obaveznost klanjanja namaza u džematu. Mi, cijenjena braćo i poštovani sestre, živimo u vremenu u kojem su se mnogi udaljili od ovog velikog ibadeta, pa čak naći ćemo da se po tom pitanju olako odnose i najodabraniji, najpošteniji i najugledniji ljudi ovog društva i ovog ummeta. Pa zar ne učimo, braćo moja draga, svakim danom suru El Ma'un, koja je poznata kod nas kao Era Eitel Levi, u kojoj Allah subhanahu wa ta'ala prijeti onima koji klanjaju, pa zamislite onda kako je onima koji ne klanjaju. Poslušajmo riječi Allaha subhanahu wa ta'ala gdje kaže A'udhu billahi minash shaitanir rajim. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون prijevod značenja ove sure bi bio znaš, znaš li ti onoga koji onaj svijet poriči, pa to je onaj koji grubo odbija siroče i koji da se nahrani roma ne postiči. Pa kaže Allah subhanahu wa ta'ala, pa teško klanjačima, pa teško klanjačima koji se koji su nemarni prema svome namazu, koji se samo pretvaraju i koji nikome ništa u naruč ne daju. Zamislite, braćo moja draga i cijenjene sestre, Allah subhanahu wa ta'ala prijeti u ovoj suri, koju mi često učimo, prijeti klanjačima, teško li se klanjačima koji su nemarni prema svom namazu, a kakva tek prijetnja očekuje oni koji ne obavljaju namaz. Mnogi komentatori i tumači Kur'ana kada komentarišu ovaj ajet kažu da su to oni koji odgađaju namaz iz njegovog namaskog vremena ili klanjaju kada su sa narodom, a kada su sami ostavljaju namaz. Pogledajte, braćo moja draga, ljudi klanjaju, ali odgađaju namaz iz njegovog vremena. Ili klanjaju kada su sa narodom, a kada se osami ostavljaju namaz. Takvima Allah, dželle dželaluhu, iznad sedam nebesa prijeti, pa kakva tek Prijetnja očekuje one koji ne klanjaju. Na važnost namaza i njegovo mjesto u islamu ukazuje to da Allah subhanahu wa ta'ala govori o munaficima da oni klanjaju. Ko, braćo moja draga, licemjeri. Allah subhanahu wa ta'ala govori da licemjeri klanjaju i obavljaju namaz. A ko su licemjeri? Oni koji će biti u najdubljim dubinama vatri. Innel munafiqine fid darukil esveli minan nar. Zaista su licemjeri. Zaista će biti u najdubljim dubinama džehennema. A Allah Đelle jelaluhu opisuje licemjere da klanjaju. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلاً Licemjeri misli da će Allaha prevariti, a Allah će njih nadmuditi. Kada ustanu da molitvu obavljaju, ljeno se dižu i samo zato da bi se pokazali pred svijetom, a Allah, Allaha gotovo da i ne spomenu. Pogledajte, braćo, Allah Đelle Đelaluhu opisuje licemjere da oni klanjaju, da oni obavljaju namaz, ali obavljaju namaz sa ljenošću i obavljaju namaz kako bi i drugi vidjeli pa kako je tek onda onima koji nikako namaz ne obavljaju. U komentaru ovog ajeta islamski mufesiri navode hadis koji je zabilježio ima muslim od Enesa radijallahu ta'ala anhu da je kazao Boži poslanik to je namaz licemjera to je namaz licemjera to je namaz licemjera Boži poslanik sallallahu alihi wasallame da bi privukao pažnju ashaba ponovio je ovu riječ tri puta pa kaže to je namaz mjera. Sjedi i promatra sunce sve dok se ne približi zalasku, a zatim ustani i nakljuca brzo četiri rekiata. Braćo moja draga, vidimo da Allah subhanahu wa ta'ala opisuje nafike da klanjaju pred kraj namaskog vremena, a gdje su oni koji ne klanjaju ni na kraju namaskog vremena. Također, od hadisa koji ukazuju na veliko mjesto ovog ibadeta u islamu jeste i hadis koji je zabilježio imam et-Tirmidhi, a hadis je vjerodostojan. Da je Boži poslanik sallallahu alihi wasallam kazao zaista prvo za će čovjek polagati račun na sudnjem danu je namaz. Pa ako on bude valjan i bude primljen, bit će primljena i valjana ostala djela i on je uspio, a ako ne bude valjan i primljen namaz, taj čovjek je propao. Braćo moja draga i cijenjeni sestre, ovaj hadis je velika prijetnja onima koji se poigravaju sa obavljanjem namaza. Jer čime čovjek da zasluži Allahovu milost ako je ostavio najčvršći i najjači temelj ove vjeri? Kako tražiti Allahovo zadovoljstvo i oprost na sudnjem danu ako smo zapostavili ono što nam je Allah subhanahu wa ta'ala najstrožijom naredbom naredio dok još boravimo na Dunjaluku? Poslušajmo, braćo moja draga, sljedeći hadis Hadis koji kada čuje srce mu'mina ne može, a da ne zatreperi i da se u njemu pojavi želja za obavljanjem namaza. Jer, braćo moja draga i cijenjene sestre, namaz je ibadet koji ako čovjek ostavlja, time se izlaže velikim prijetnjama uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala i njegovog poslanika. A ako ga obavlja, obećavaju mu se velike nagrade. U vjerodostojnom hadisu od Ibnu Omara radijallahu ta'ala anhu stoji da je kazao Boži poslanik sallallahu alihi wasallame čovjek kada stane u namaz donesu se njegovi grijesi i stave se na njegovu glavu i njegova ramena pa kada god odi na ruku ili na seždu oni spadaju sa njegovog tijela spadaju sa njega njegovi grijesi zaista braćo moja draga svi mi imamo mnogo grijeha i svi bi mi trebali mnogo često da klanjamo kako bi što više tog tereta spalo sa nas Slično ovome prenosi se u hadithu od Othmana radijallahu ta'ala anhu kada je Boži poslanik sallallahu alihi wasallam kazao šta mislite kada bi neko od vas imao rijeku u dvorištu i njoj se kupao svaki dan pet puta da li bi ostalo na njegovom tijelu nešto od nečistoći? Pa su kazali ashabi ne bi ostalo o Allahu poslaniče. Pa je kazao Boži poslanik, također pet dnevnih namaza čiste grijehe kao što voda čisti nečistoću. Pa zar nije, cijenjena braćo i poštovane sestre, dovoljno kada govorimo o namazu to što je to bila posljednja oporuka Allahovog poslanika sallallahu alaihi wasallam njegovom ummetu? Vi znate, braćo moja draga i cijenine sestre, čovjek kada je na samrti želi da oporuči onim ljudima oko sebe one najbitnije stvari jer zna da se primakao njegov odlazak sa Dunjaluka. Pogledajmo o čemu je govorio Boži poslanik sallallahu alihi wasallame kada su mu nastupile smrtne muke. U hadisu koji je zabilježio imam Ibn Mađe, a hadis je vjerodostojan. Od Enesa radijallahu ta'ala anhu, da je kazao zadnje što je oporučio Boži poslanik sallallahu alihi wasallame je to da je govorio namaz, namaz i bojte se Allaha za one koji su u vašim posjedima. Zadnje što je upozorio i zadnje što nam je ukazao Allahu poslanik sallallahu alihi wasallame su riječi namaz, namaz i bojte se Allaha za one koji su u vašim posjedima. Kada pogledamo u to kako su prve generacije doživljavale namaz i to kako ga mi doživljavamo, vidjet ćemo, braćo moja draga i cijenjene sestre, da postoji velika razlika. Poslanik, sallallahu alihi wasallame, kada bi nastupilo namasko vrijeme, govorio bi Bilalu radijallahu ta'ala anhu, erihna biha ja Bilal, odmori nas njime, o Bilalu. A mi, braćo moja draga, govorimo ljudima koji nas pozivaju u islam, odmori nas malo od govora o islamu. Odmori nas malo, pusti nas malo, nemoj nam neprestano govoriti o namazu. A ako se slučajno nekada i prevarimo i odemo u džamiju, onda svakako, braćo moja draga, da mi to vrijeme iskoristimo u namazu, da isplaniramo naš program, životni program u narednoj sedmici ili u narednom mjesecu. Znači, prepustimo se šeitanu, uopšte ne razmišljamo o namazu. Mi kada odemo u džamiju, toliko smo koncentrisani u namazu da na kraju džamije vidimo ko miče prstom na tešehudu. A prve generacije znalo je se desiti kod njih da čovjek klanja pokraj zida, pa bi se srušio zid, a on ne bi ni osjetio da se taj zid pokraj njega srušio. Na neke od njih su ptice slijetale, misleći da su to kipovi, toliko su oni bili udubljeni u namaz. A braćo moja draga, mi, kao što sam spomenuo, koristimo to vrijeme u namazu da isplaniramo naše prijestojeće aktivnosti, pa čak toliko smo udubljeni u namaz da vidimo na kraju džamije kako neko miče prstom na tešehudu. Allah subhanahu wa ta'ala na više mjesta u Kur'anu hvali one koji redovno namaz obavljaju. Zamislite, braću moja draga, Allah dželle dželaluhu, stvoritelj zemlje i nebesa, hvali određenu skupinu ljudi kako bi svako od nas trebao da pokuša da se okiti tim svojstvima, da potpadne pod ona svojstva koja je spomenuo Allah subhanahu wa ta'ala. Također, Allah subhanahu wa ta'ala kritikuje neke grupe ljudi pa do te mjeri da Allah subhanahu wa ta'ala navodi da je razlog patnje kjafira na ahiretu to što nisu namaz obavljali, a hvali određene skupine ljudi, a to su oni koji namaz obavljaju. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala na početku sure El Mu'minun, Qad efleha al mu'minun, allazine hum fi salatihim Ono što žele vjernici će postići oni koji molitvu svoju ponizno, iskrušeno obavljaju. Nakon što Allah Đelešanu spominje nekoliko svojstava vjernika, nakon što je spomenuo da vjernici su ti koji svoju molitvu skrušeno obavljaju, tek nakon toga Allah subhanahu wa ta'ala kaže وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ I oni koji molitu svoju na vrijeme obavljaju. Također Allah subhanahu wa ta'ala hvali one koji nisu dozvolili ovo dunjalučkim obavezama da ih spriječi od obavljanja namaza. Pa kaže Allah subhanahu wa ta'ala أعوذ بالله من الشيطان الرجيم رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار Prijevod značenja ovog kuranskog ajeta bi bio ljudi koje kupovina i prodaja ne ometaju da Allaha spominju i koji molitvu obavljaju i milostinju udjeljuju i koji strepe od dana u kojem će srca i pogled biti uznemireni. Pogledajte, braćo moja draga, kako Allah na početku hvali pa kaže ljudi koje kupovina i prodaja ne ometaju da Allaha spominju i koji molitvu obavljaju i milostinju udjeljuju. Sufjan rahmetullahi alihi je kazao komentarišući ovaj ajet, to su oni kupci i prodavači koje nije ometala njihova kupoprodaja da namaz obavljaju. Koliko puta se desi, braćo moja draga, da čovjek musliman pozove svoga komšiju da obavi namaz, da kažemo u ljetnom periodu, pa mu on kaže, mi sada nemamo vremena, mi smo zauzeti, mi ćemo ako Bog da klanjati zimus, ali kada dođe zima, on ne okreće novu stranicu u svome životu, već nastavlja biti pokorni šeitanov rob. Gdje smo mi, braćo moja draga, od ovih ajeta? Koliko mi, kada želimo da postignemo neki ovo dunjalučki cilj, koliko se potrudimo, koliko truda uložimo. Pogledajte samo primjera radi. Čovjek kada želi da putuje negdje na putovanje, po cijelu noć ne može spavati. Jedan ili dva sata pripremi kako ne bi prespavao. A braćo moja draga, kada je u pitanju namaz, dosta puta ljudi ne bude se na, na namaz ili velik broj njih kaže klanjaću kada se probudim. Ovo je nekoliko hadisa koji ukazuju na vrijednost ovog velikog ibadeta. U nastavku našeg druženja, na braćo i poštovane sestre, spomenut ćemo neke argumente koji ukazuju na vrijednost obavljanja namaza i obaveznost obavljanja namaza u džematu. Također, prije nego što počnemo spominjati ove argumente, treba da spomenemo, braćo moja draga i cijenjene sestre, da na ovu temu vrijednost obavljanja namaza i obaveznost namaza u džematu, na tu temu su izrečeni mnogi hadisi od strane Božih poslanika sallallahu alihi wasallame i zasigurno bi nam trebalo mnogo vremena kada bismo htjeli spomenuti sve te argumente, zato ćemo spomenuti neke od njih za koje smatramo da su najbitniji. U hadisu kojeg je zabilježio imam El-Bukhari, rahmetullahi alihi od Ebu Sa'ida El-Hudrija, radijallahu ta'ala anhu, da je Boži poslanik, sallallahu alihi wasallam kazao namaz u džematu je bolji od namaza pojedinca za 27 stepeni ili deređa. Namaz u džematu je bolji od namaza pojedinca za 27 deređa ili stepeni. U hadisu kojeg je zabilježio imam muslim od Othmana radijallahu ta'ala anhu da je kazao Čuo sam Božijeg poslanika sallallahu alihi wasallame da kaže Ko klanja jaciju u džematu kao da je klanjao pola noći A ko klanja sabah u džematu kao da je klanjao cijelu noć U poznatom hadisu koji od Božih poslanika sallallahu alaihi wasallame prenosi poznati i veliki cijenjeni ashab Ebu Hureyre gdje kaže Boži poslanik sallallahu alaihi wasallame seba'atun yuzilluhumullahu fi zillihi jevme la zille illa zilluh sedam osoba će Allah subhanahu wa ta'ala na sudnjem danu staviti u hlad svoga arša kada neće biti drugog glada osim njegovog glada, Pa je spomenuo Boži poslanik sallallahu alaihi wasallame između tih sedam osoba i čovjeka čije srce je vezano za mesđid. Kaže imam Enneovi rahmetullahi alihi komentarišući i pojašnjavajući ovaj hadis Značenje ovih riječi čovjek čije srce je vezano za mesčid da mnogo voli džamiju i čuva namaz obavljen u džematu, a to, kaže Imam Rahmetullahi Alihi, uopšte ne znači dugo sjedenje u mesđidu. U hadisu kojeg je zabilježio Imam Ibn Mađe, a hadis je vjerodostojan kao što je to potvrdio Šihalbani rahmetullahi alihi od Sehli ibn Sa'da Allahu ta'ala anhu da je Boži poslanik sallallahu alihi wasallame kazao i pješake koji idu u džamiju po mraku i po tami sa potpunom svjetlošću na sudnjem danu. Cijenjeni brate i poštovana sestro, ako želiš da imaš potpunu svjetlost na sudnjem danu, da se tvoje noge ne zapetljavaju i ne spotakinju, onda obavljaj namaz, klanjaj redovno namaz i obavljaj namaz u džematu. U hadisu koji je zabilježio imam et taberanij a hadis je vjerodostojan kao što je to potvrdio veliki hadijski ekspert imam Al-Haythami rahmetullahi alayhi od Selmana radijallahu ta'ala anhu da je Boži poslanik sallallahu wa sallam kazao ko abdesti u svojoj kući lijepim i potpunim abdestom a zatim ode u džamiju on je Allahov gost a gost ima pravo da bude počašćen. Braćo moja draga, braćo moja draga, da li smo se ikada zapitali i ikada razmišljali o veličini ovog hadisa? Da li smo ikada razmišljali o veličini Allahove blagodati to što nam je dozvolio da možemo biti njegovi gosti? Kaži Boži poslanik, ko abdesti u svojoj kući, lijepim i potpunim abdestom, a zatim ode u džamiju, on je Allahov gost, a gost ima pravo da bude počašćen. Allahu akbar, Allahu akbar. Kako je velika razlika između Allahovih gostiju, oni koji odlaze u džamiju i oni koji su šeitanovi gosti, oni koji odlaze u kafane, oni koji odlaze u diskoteke, kako je velika razlika između tih gostiju, gostiju milostivog i gostiju šeitanovi. U hadisu kojeg od Božijeg poslanika sallallahu alaihi wasallame prenosi Ebu Hureyre, a hadis je zabilježio Imam Ibn Huzeyme sa vjerodostojnim lancem prenosilaca da je Boži poslanik sallallahu alihi wasallam, kazao ko uzme abdest na potpun način. Zatim ode u džamiju ne želijeći time ništa drugo osim namaz. Njemu se Allah dželle dželaluhu obraduje kao što se obraduje porodica putnika kada dođe sa putovanja. Cijenjeni brate, Poštovana sestro, Zar nisi počašćen da možeš uraditi djelo pa da se Allah dželle še'nuhu na iznan sedam nebesa obraduje tebi kao što se obraduje porodica njihovom putniku kada se vrati iz putovanja, kaže Boži poslanik sallallahu alaihi wasallame ko uzme abdest na potpun način, zatim ode u džanju ne želeći time ništa osim namaz, njemu se Allah obraduje kao što se obraduje porodica putnika kada se njihov putnik vrati iz putovanja. Braćo moja draga, mnogo je hadisa koji govori na ovu temu koji govori o vrijednosti obavljanja namaza, mnogo je hadisa koji govori o vrijednosti iščekivanja namaza, mnogo je hadisa koji govori o vrijednosti prvih safova, o vrijednosti desne strane safova, o izgovaranju riječi amin i mnogo drugih stvari, a kazali smo da zbog skučenosti s vremenom ne možemo spomenuti sve te stvari. Na kraju ovog našeg druženja spomenut ćemo neke argumente koji ukazuju nedvosmisleno na obaveznost obavljanja namaza u džematu. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala u suri An-Nisa u 102. ajetu Iza kunte fihim fe eqamte lehumu salate to taifetum minhum ma'ak Allah subhanahu wa ta'ala naređuje Božijem poslaniku i njegovim ashabima kada budu u ratu da obavljaju namaz u džematu. Za vrijeme borbe i vrijeme bitke i vrijeme džihada Naređeno je i propisano je obavljanje namaza u džematu. Rekao je poznati islamski učenjak Ibn El Munzir rahmetullahi alihi, kada nam je Allah subhanahu wa ta'ala naredio da namaz obavljamo u džematu u vrijeme i u stanju straha, to upućuje da je obavljanje namaza u džematu kada čovjek nije u ratu niti u strahu, da je to stroga obaveza. Također od stvari i argumenata koji ukazuju na to da je obavezno obavljanje namaza u džematu jeste hadis koji je zabilježio imam Buhari rahmetullahi alihi od Malik ibn da je Boži poslanik sallallahu alihi Wasallam kazao njemu i njegovom prijatelju da kada budu na, na putovanju pa kaže Boži poslanik kada nastupi namaz neka vam jedan od vas prouči ezan i neka vas predvodi najstariji među vama. Pogledajte, braćo moja draga, Boži poslanik naređuje da se klanja namaz u džematu kada su ljudi na putu. Kada su ljudi na putovanju i ako je samo dvojica ljudi, pa zamislite kako je onda veća obaveza ako postoji veća grupa ljudi. Možda će neko kazati to sve što je spomenuto još nam ne ukazuje jasno na obaveznost obavljanja namaza u džematu. Možda se može i prihvatiti taj odgovor, ali poslušajte braćo moja draga i cijenjene sestre sljedeći hadis. Hadis koji nedvosmisleno ukazuje na obaveznost obavljanja namaza u džematu. U hadisu kojeg je zabilježio imam muslim od Ebu Hureyre radijallahu ta'ala anhu stoji da je došao poslaniku sallallahu alaihi wasallame slijepac i kazao O Boži poslaniče. ja nemam vodiča da me vodi u džanju. Pazite braćo, slijepac dolazi Božijem poslaniku pa kaže O Boži poslaniče, ja nemam vodiča da me vodi u džanju. Pa možeš li mi olakšati da ne dolazim u džamiju, klanjaču kod kući, ali da ne dolazim u džemat. Pa, ka, pa mu je dozvolio Boži poslanik sallallahu alihi wasallame. Pa kada se okrenuo taj slijepac i krenuo kući, zovnuo ga Boži poslanik sallallahu alihi wasallame i kazao e ni da, Čuješ li ti ezan? Pa je kazao, da o Allahu poslaniće, ja čujem u svojoj kući ezan. Pa mu je odgovorio Boži poslanik, onda si obavezan da se odazoveš. U razno raznim predajama ovog hadisa, u vjerodostojnim predajama ovog hadisa, naći ćemo da ovaj slijepac spomenuo je nekoliko stvari zbog kojih u našim očima zasluživao je da mu se olakša i da ne dolazi u džamiju, da obavlja namaz u džematu, ali Boži poslanik mu nije dozvolio. Spomenut ćemo neke od tih stvari. U vjerodostojnim predajama se spominje da je to čovjek bio slijepac, da nije imao vodiča, da je ostario, da je oronuo, da je njegova kuća bila podaleko od džamije, da je bilo neugodnosti na putu između njegove kuće i džamije, pa čak se navodi u nekim predajama prisustvo divljih zvijeri između njegove kuće i džamije i sve to, braćo moja draga i cijenjene sestre, nije bio dovoljan razlog da mu Allahu poslanik olakša da ne dolazi u džemat. Zato, braćo moja draga i cijenjene sestre, neka se svako od nas zapita, neka postavi sebi pitanje i neka da sebi odgovor Jesmo li mi i blizu ovoga što je naveo ovaj slijepac? Jesmo li i blizu ove situacije u kojoj se on nalazio? Mi, u velikom broju slučajeva mladi, zdravi, Allah subhanahu wa ta'ala nas počastio vidom, u velikom broju slučajeva motorizovani, imamo ulične rasvjete, imamo satove koji nas bude na namaz, Imamo razglase, imamo pojačala na munarama i mnogo drugih olakšica, braćo moja draga, ali je problem u našim srcima, problem je u našem imanu, problem je u slabosti našeg imana. Zato, braćo moja draga, zaista su veliki junaci oni koji kada čuju riječi muezina, hajja ala salat, dođite na namaz, dođite na spas, zaista su veliki junaci oni koji se ne odazovu pozivu pozivu muezina, zaista su to veliki junaci, zaista su veliki junaci kada smiju prkositi Allahovim naredbama. Jer, braćo moja draga, mnogo je hadisa, kao što smo govorili, koji ukazuju na obaveznost toga. Zato svako od nas Treba da i preispita svoje srce. Neka vidi kakav odgovor je pripremio Allahu subhanahu wa ta'ala na sljedeći hadis. Svako od nas treba da pripremi od danas odgovor Allahu subhanahu wa ta'ala za sljedeći hadis. Hadis koji je zabilježio imam Buhari od Ebu Hureyri radijallahu ta'ala anhu gdje je kazao Boži poslanik najteži namaz licemjerima i munaficima je sabah i jacija i da znaju kolika je nagrada za njih, dolazili bi pa makar puzajući. Braćo moja draga, braćo moja draga, Boži poslanik kaže da su najteži namazi licemjerima i munaficima, onima koji će biti u najdonjim slojevima džehennema, jacija i saba. Neka svako od nas postavi sebi pitanje gdje je on na jaciji i gdje je on na sabahu. U jednoj od predaja ovog hadisa stoji, kao što je zabilježio imam Ebu Davud, da je Boži poslanik sallallahu alaihi wasallam jednog dana klanjao sabah, pa se okrenuo i pitao, ima li tog i tog? Pa su kazali, nema. Ima li tog i tog? Pa su kazali, nema. Pa je onda kazao Boži poslanik sallallahu alaihi wasallam, najteži namaz licemjerima je sabah i jacija i da znaju kolika je nagrada za njih, dolazili bi pa makar puzajući. Zato kaže Ibn Umar radijallahu ta'ala anhu mi kada bi izgubili nekog čovjeka na jaciji i sabahu mi bi počeli loše misliti o tom čovjeku. Allahu ekber ashabi su loše mislili o ljudima koji nisu dolazili na jaciju i na sabah, znači tek su počeli da to ostavljaju, a kako mi, kakva je naša situacija kada naši ljudi ne obavljaju sabah i jaciju ni kod kuće, a li da ne govorimo o njihovom dolasku u džematu. Ibn Mes'ud radijallahu ta'ala anhu kaže, ja se sjećam da nisu njima prisustvovali jaci i sabahu samo oni čiji nifak i licemjerstvo licemjerstvo je bilo opće poznato svima. Naši selefi prve generacije, generacije koje su došli nakon Božih poslanika, sallallahu alihi wasallame, veoma dobro su shvatale vrijednost ovog ibadeta. Kaže Abdullah ibn Umar radijallahu ta'ala anhu, kada bi propustio namaz u džematu, zbog tog propuštenog namaza u džematu kaznio bi sebe na sljedeći način. Postio bi jedan dan zbog toga, cijelu noć bi jednu proveo u namazu i oslobodio bi jednog groba. Pogledajte, braću moja draga, koliku pažnju su oni posvećivali ovom ibadetu. Kaže, kada bi propustio samo jedan namaz u džematu, on bi zbog tog namaza klanjao cijelu noć, postio bi jedan dan i oslobodio bi jednog groba. Sabit ibn Amr, radijallahu ta'ala anhu je molio Allaha subhanahu wa ta'ala da ga usmrti lijepom smrću. Pogledajte, braćo moja draga, ove primjere. Pogledajte ove primjere i pokušajte napraviti komparaciju između nas i ovih primjera. Pa kada su mu nastupile smrtne muke, začuje glas zina gdje kaže Hayya ala salam pa je kazao svojim sinovima, nosite me u džamiju, bio je bolestan, nije mogao da ide, ali je naredio svojim sinovima da ga nosi. Pa su mu kazali, o oče, ti imaš opravdanje, ti si bolestan. Pa im je kazao, kako da čujem poziv muezina, kako da čujem riječi, dođite na namaz, dođite na spas, a ja da se ne odazovem. Pa su ga odnijeli, bio je akšam namaz. Pa kada su bili na zadnjoj seždi, Allah dželle še'nuhu počastio ga lijepom smrti i poslao je meleka smrti i uzeo je njegovu plemenitu dušu na zadnjoj seždi namaza, na akšam namaza. Hatim el Asam, rahmetullahi alihi je govorio, propustio sam namaz u džematu, pa mi je došao Ebu Ishaq el Buharij, da mi izrazi saučešće samo on, a da mi je, kaže, dijete preselilo, došlo bi mi stotinu hiljada ljudi izraziti saučešće, jer ljudi, kaže, musibet u vjeri vide veoma malim i mnogo manjim nego musibet u vjeri. Na kraju, braću moja draga, poslušajmo dva hadisa i time ćemo završiti ovo naše predavanje. Hadis koji je zabilježio imam Ibn Mađe, a hadis njegovu vjerodostojnost je potvrdio Ših Albani rahmetullahi alihi od Ibn Abbasa. Da je kazao Božji poslanik sallallahu alihi wasallam ko čuje ezan i ne odazove se, nema toj osobi namaza osim ako je imao opravdanje. I hadis kojim ćemo završiti ovo naše druženje, koji je zabilježio imam Buharija i Muslim, da je Boži poslanik sallallahu alihi wasallam kazao, tako mi onoga, u čioj ruci je moja duša, ja sam razmišljao da naredim, da se skupe drva i da se prouči ezan, zatim da ostavim jednog čovjeka da klanja ljudima, a zatim da odem do onih koji ne dolaze u džemat, pa da im popalim kuće, da popalim njihove kuće na njih i tako mi Allaha, kaže Boži poslanik, i tako mi Allaha, kada bi oni znali da će tamo naći kost na kojoj ima malo mesa, oni bi se odazvali jaci i namazu. Molimo Allaha subhanahu wa ta'ala da nas učvrsti u ovim teškim vremenima. Molimo ga subhanahu wa ta'ala da nam istinu pokaži istinom i da nam olakša njeno sliđenje. Molimo ga subhanahu wa ta'ala da nam neistinu i laž prikaži neistinom i da nam omrzni njeno sliježenje. Molimo ga subhanahu wa ta'ala da nam bude milostiv na sudnjem danu. Molimo ga subhanahu wa ta'ala da budemo mi od onih kojima će on biti zadovoljan. Molimo ga subhanahu wa ta'ala da nas spoji u džennetu. Amin. Ja rabbel alamin. Subhaneke Allahumma ve bihamdike. Ešhedu an la ilaha illa anta. Wa شقيق الروح مني يا أخي يا ضياء قلبي ونومي يا أخي يا